Näme diýjek bolýar? Alla boljak bolsa o ýaratmaly diýýär. Düşündiňmi? Alla boljak bolsa ýaradyp bilmeli. Şoň üçin Alla Taala näme? Köplenç mysal berýär. Ine meň ýaradan zatlam diýýär. Ýedi gat asman, ýedi gat ýer, aý, gün, hatda seň özüň diýýär. Emma seniň menden başga ybadat etýän zatlaň nämäni ýaratdy? Görkeziň diýýär. Görkezibilýän barmy şu wagt? Agyşan siňek ýaradybildimi? Paraw ýa Darganata kim diýdiň beýleki? Astanababa düşündiňmi öýkelemesinler çärjewlilerem biziň hudaýymyz agzamatdy düşündiňmi? Näme ýaratdylar? Ýaradan zatlary ýok hatda dina däl dünýe goşandynam goşubilmediler ne maşyn ne oň tekerini ne kalpagyny hatda hiç bir zadynam ýaradyp bilenoklar köçede maşynynyň tekeri ýarylýa şo müşrigiň Astanababany çagyrsyn Ýaňky dargan atany çagasyny hatda seň pokryşkaňy ýamak bilenok. Düşündiňmi? Alla Alla boljak bolsa, bir zada ybadat ediljek bolsa halyk bolmaly. Şu sypata mahsus bolmaly. Emma bu ada, ýaratmaklyk, halyk adyna, ýaratmaklyk sypatyna mahsus kim? Ýeke-täk Alla. Şonuň üçin Ybrahyma alaýhyssalam näme diýdi? Ellellezî fetarani. Men diňe Meni ýaradan Alla ybadat etýän. Sebäbi aýdyp otyr, O meni ýaratdy diýýär. Meni ýaradan waka näme üçin Meni ýaratmadyga çokunaýyn? Maňa yrsgal-bereket berip duran waka Meni näme yrsgal-bereket berip bilmeýäne çokunaýyn diýýär. Şala akylyňy işletseňem näme bilip bolýar. Alla seni ýaratdy, Alla saňa yrsg berýär, Alla seni bela-beterden goraýar. Onda näme üçin sen Alla etjekkämişiň? Bir düşünilmeýän zat bar-da, düşündiňmi? Näme zat seni gadagan etýär? Näme öýkäň bar? Ýa bir ýigrenjiň barmy? Näme etdi Allatagala saňa şu zatlardan soňam näme sen oňa ybadat etmersiň ýaly? Bir adam saňa kömek edip otursa, mysal üçin, iş berýär, wezipe berýär, gyz berýär saňa, öýerdi gyzyny, pul berdi, hassalasaň derman getirip dur, sorap dur, edip dur, şonda-da Sen şony söýeňok. Hemme kişi näme diýer? Bigaýrat diýer saňa. Düşündiňmi? Näme? O bende saňa hemme zat edip otyr-a, näme üçin sen ony gowy göreňok diýer. Görýäňmi? Welillahi meselul a'la. Indi Allatagala seni ýokdan bar etdi we özem saňa näme jennete girmekligiň esbaplaryny aýdyp otyr. Şuny tutsaň saňa jennet diýip, dowzahdan galmaklygyň esbaplaryny aýdyp otyr. Oňüsti-üstüne-de, düşündiňmi, öz içinden saýlap, pygamber ogludyp otyr. O pygamber ölensoňam, baky galjak, näme yzyndan Kuran goýup otyr. O zatlardan soňam Adam oglunyň näme dawasy bar Alla bilen? Biz-ä düşünemizogam. Adam oglunyň näme dawasy bar Alla bilen? Näme utdurýaň bir Alla ybadat edeňde? Ýa Resulalla, maňa şefagat et diýmen, ýa Alla, şu pygambere maňa şefagat etdir diýeňde näme utulýaň? Ak Işanyň ýoluna bir janly, hä, tussagym gaýdyp gelse diýmäň ýerine, Allaň ýoluna bir janly, tussagym gaýdyp gelse diýeňde, näme utdurýaň? Düşünip bolanok-ow. Aklyň, wallahi, akyl göterenok. Adam ogly bir Alla sygynanda näme ýitirýär? Ogul ber, gyz ber diýip Allaň ýoluna ýykylanda näme utdurýaň? Ogul ber, gyz ber diýip, Mälik Babajanyň ýoluna ýykylandan. Eý, Allam, meni gora diýip, dileg edende näme utulýa, utdurýa, gapysyndan alaja asandan. Düşündimmi? Eý, Allam, saňa sygyndym, saňa dagyndym, näme, saňa daýandym diýende näme utdurýa, erenler, pirler, näme, men siziň göz astyňyzda, size sygyndym, size daýandym, siz meni goraň diýende. Bir Alla şeý diýende näme utdurýar? Şoňşup Allatagala näme diýýär? Ýalňyşmasam Abasa süresinde Kutilel insanu ma ekfarah diýýär. Görýäňmi? Allatagala ýagny bu adam oglunyň näme käfirligini şeýle wasp etýär. Kutilel insanu ma ekfarah diýýär. Ölüm bolsun saňa adam ogly diýýär. Düşündiňmi? Buň beýle nejis kapyr bolup döränligini düşündiňizmi? Soňam Adam oglunyň özüni tanyşdyrýar aýatyň yzynda. Min eýi şeýin halakah diýýär. Seni nämeden ýaratdy diýýär. Siýdiklikden näme? Siýdik nejasatmy nejasat däl? Nejasat. Sen-ow Adam diýýär, düşündiňmi? Çykaňda nejasadyň çykýan ýerinden çykýaň-ow. Kim bolaý soň onda? Prezident bolaý. Nirden çykdyň? Nejasat bilen bile nejasadyň çykýan ýerinden çykdyň. Nirä girdiň? Ýene nejasadyň çykýan ýerine girdiň. Seň şo giren ýeriň ataň tohumly bolaňda, ejeň aýbaşynyň nejasadynyň çykýan ýeri. Soň ýene şu ýagty ýalança geleňde-de nirden çykdyň? Şo taýdan çykdyň, dogry dämi? Çykan ýeriň nejasat, girýän ýeriň nejasat, soň ýene çykmaly ýeriň nejasat. Ejeň garnyna girip çykýançaňam, gujaklap ýatmaly ýeriňem ejeň garny-ow. Ejeň garnam nejasadynyň ýatýan ýeri. Aşagyň-a eneň gasyklygy, dogry dämi? Näme bar şoň içinde? Siýdik bar, nejasat. Töweregiňem seň eneň garny içegesi, oň içinde näme bar? Poh bar, nejasat bar. Asly çykan ýeriň nejasat seň, girýän ýeriň nejasat. Aşagyň nejasat, töweregiň nejasat. Iňňä edibem dogduň, dogry dämi? Şop-şop edibem eneň süýdüni emdiň. Garnyňam nämeden dolýa? Ýene nejasat seň-ä. Ýene göterýän zadyňam garnyňda nejasat. Düşündiňmi? Öleňsoňam kim sen? Öleňsoňam ýene maslyg-ow sen. Maslyk. Öleňsoň ýarym sagatdan soň seni ýa illäp-günläp gömmeseler, Seni bagryndan öndüren, näme, eneň seň ysyňy alyp bilenok. Düşündiňmi? Ýa seň bagryňdan önen çagaň seň ysyňy alyp bilenok, porsaýaň, aňkaýaň, nejasada öwrülýäň, maslyga öwrülýäň, ite, guşa, gurda, düşündiňmi, gömülmeseň şam bolýaň. Düşündiňmi? Şondan soňam sen indi Alla Tagala ybadat etmeklige näme etýäň? gedemlik etýäň. Şonuň üçin Allatagala näme diýýär? Kutilel insanu ma ekfarah diýýär. Boň beýle kapyr